თავით 15. მაშინ მივიდნენ იესოსთან იერუსალიმელი მწიგნობრები და ფარისევლები და უთხრეს: რატომ არ ხვევენ შენი მოწაფეები უხუცესთა ჩვეულებას? ვინაიდან ხელს არიბანენ პურის ჭამისას? ხოლო იესომ პასუხად მიუგო მათ: კი, მაგრამ თქვენ რატომ ხა არ ხვევთ ღმერთის მცნებას თქვენი ჩვეულებით? ვინაიდან ღმერთმა ბრძანა: პატივი ეცი მამას შენსას და დედას. და კიდევ ვინც მამისა თუ დედის ძვირს იტყვის, სიკვდილით მოკვდეს. ხოლო თქვენ ამბობთ, ყველა, ვინც ეტყვის თავის მამას ან დედას, ღმერთს წირავ იმას, რითაც შემეძლო შენ შეგწეოდი. პატივს არ ასცემს არც მამას და არც დედას. და ამრიგად, თქვენი ჩვეულებით არ ხვევთ ღმრთის მძნებას. თვალთ მაგცნო, მართლად იწინასწარმეტყველა თქვენთვის ესაიამ, რომელმაც თქვა. ეს ხალხი მადიდებს თავისი ბაგით, მაგრამ მისი გული შორსაა ჩემგან. ამაოდ მადიდებენ, რადგან ასწავლიან ადამიანურ მოცხრებებსა და მწნებებს. მოუხმო ხალხს და უთხრა, ისმინეთ და შეიმეცნეთ. პირით შემავალი კი არ შებილწავს კაცს, არამედ პირიდან გამომავალია ის, რაც ბილწავს კაცს. მაშინ მიუახლოვდნენ მისი მოწაფეები და უთხრეს. თუ იცი, რომ ფარისევლები ამ სიტყვის მოსმენით შეცდნენ. ხოლო მან პასუხად თქვა, ყოველი ნერგი, რომელიც არ დაურგავს ჩემს ზეციერ მამას, ძირფესვიანა დაღმოიფხრება. მოეშვით მათ, ბრმები არიან და ბრმებისვე წინამძღოლნი, ხოლო თუ ბრმა წინ უძღვის ბრმას ორივენი ორმოში ჩაცვივიან. მიუგო პეტრემ და უთხრა მას, განგვიმარტე ეს იგავი. ხოლო ესომ თქვა, ნუ თუ თქვენც არა გაგეგებათ რა, ნუ თუ არ გესმით, რომ ყველაფერი, რაც პირით შევა, მუცელს გაივლის და გარეთ გამოვა. ხოლო პირით გამომავალი გულიდან გამოდის და სწორედ ის ბილწავს კაცს. ვინაიდან გულიდან გამოვლენ, უკე თუ რის რახვანი, კაცის კლანი, მრუშობანი, სიძვანი, პარვანი, ცილისწამებანი, გმობანი. ესენი არიან კაცის შემბილწველნი, ხოლო ხელდაუბანლად ჭამა არ ბილწავს კაცს. წამოვიდა იქიდან ესო, და მივიდა ტიროსისა და სიდონის მხარეს. და აჰა, ერთი ქანაანელი ქალი, იმ საზღვრებიდან გამოსული, მიჰყვიროდა მას და ამბობდა. შემი წყალე მე, უფალო, დავითის ძიო, ჩემი ასული საშინლად იტანჯება ეშმაკისაგან. ხოლო მან ხმა არ გასცა. მიადგნენ მისი მოწაფეები და სთხოვეს. გაუშვიეთ, რადგანაც ჩვენ მოგყვირის. ხოლო მან პასუხად თქვა, სხვას როდი მოვლენი ვარ, არამედ მხოლოდ ისრაელის სახლის დახუპულ ცხრებს. ამასობაში ქალიც მოვიდა, თაყვანისცა და უთხრა, უფალო, შემეწიე მე. ხოლო მან პასუხა თქვა, არ ვარგა, შვილებს წაართვა და ძაღლებს მიუბდო პური. ქალმა კი უთხრა, დიახ, უფალო, მაგრამ ძაღლებიც ხომ ჭამენ პატრონის ტაბლიდან დაცვენილ ნასუფრალს. მაშინ იესომ პასუხად მიუგო მას, ეჰა, ქალო. დიდია შენი რწმენა და შენი სურვილი სამებრ მოგეგოს შენ და განიკურნა მისი ასული იმავე წამს წამოვიდა იქიდან იესო მივიდა გალილეის ზღვის პირას თაზე ავიდა და იქ დაჭდა და მივიდა მასთან დიდძალი ხალხი თან მოიყოლეს კოჭლნი ბრმანი პრუნი საპყარნი და სხვანიც მრავალნი ფერხთით დაუსხეს იესოს და მანაც განკურნა ისინი ასე რომ უკვირდა ხალხს როცა ხედავდა, რომ ლაპარაკობდნენ მუნჯნი, იკურნებოდნენ საპყარნი, დადიოდნენ კოჭუნი და ხედავდნენ ბრმანი, და ადიდებდნენ ისრაელის ღმერთს. ხოლო ესომ მოუხმო თავის მოწაფეებს და უთხრა, მეცოდება ეს ხალხი, რადგან უკვე სამი დღეა ჩემთან არიან და არაფერი აქვთ საჭმელი. არ მინდა, უზმოდ გავუშვა ისინი, რათა არ დაუძლურდნენ გზაში. უთხრეს მას მოწაფეებმა. სადა გვაქვს ამ უდაბნოში იმდენი პური, რომ მთელი ხალხი დავაპუროთ? კითხა მათ იესომ. მაინც რამდენი პური გაქვთ? და მათ მიუგეს. 7 და ცოტაოდენი თევზი. მაშინ მიწაზე და სხდომა უბრძანა ხალხს. აიღო 7 პური და თევზი, მადლი შესწირა, დატეხა და მისცა თავის მოწაფეებს, ხოლო მოწაფეებმა ხალხს. ყველა მჭამა და გაცხა. და გაავსეს ნარჩენებით 7 კალათი. ხოლო იყო მჭამელი 4000 კაცი, ქალებისა და ბავშვების გარდა. და გაისტუმრა ხალხი, თვითონ კი ნავში ჩაჯდა და მიადგა მაგდალას საზღვარს.